Arrantzaren industria eta artisago arrantzaren arteko eztabaidan, balantza orekatu dadila aldarrikatzen dute. Arrantzale, autetxi, sindikalista eta herritarrak ere bildu ziren atzo portuan atun gorrietan aritzen diren berrogei bat arrantzale tradizionalak sustengatzera, haien artean eneko aldana ziburuko autetxia. Ezin bestan hoge eh, oma ginen gure arrantzaleak sustengatzeko eta ahantz eredu bat ere sustengatzeko uh, eh, ziburun premiazkoa den uh, eredu bat, hau da, bako txikina eta amuarena. Eto gizuna ukanen du, e, baina agida olako, uh, olako ereduek eta olako kuoten banaketak ez dutela inundik inola ere lagunduko sektorea eta tunaren bizira upena, azken batean ba, kuotak emaiten baitira bakua handiei eta teknika askitzaileak dituzten uh, bakoei eta inundik inora ba, ingurumenaren zat, eh, onuratxoak diren eh, bakua. Egungo atungorriaren kuotaren euneko laurogeita amarra untzi pelagiko erraldoiek harrapatzen bute frantxez estatuan. Dominik Digasak ziburuko arrantzaleak errandigunez, hainbestekoa da desoreka, artizauek izaiteko aina atungorri hilik itxasora jaurtitzen la pelagikoen ozgaiuetan sartzen etzaielako. Avec le temps qui avec ce, si on kontabilize ze, ze roje dan le kota, ben on horre de quoi, euh, de quoi a tous les bateaux de Euh, du por, largement, largement. Donc si vous voulez, eux peuvent rejeter du temps, du temps, du temps. C'est ça qui est pas normal. Pelagikoek bota beharrean, barku txipiek bi edo hiru tona arrantzatu alizaitea. Galde egiten bute, arrantza tradizionala eta beraz jasangarria egine, ezan Mari Berges. Ba, eta bai, eh, guk eh, defenditzen dugu <laughs> amuarekin uh, eh, arrantza bera, edo ere linier. Barkoa uh, antzin martza dela eta baditu kainak eh, atzean. Gaur egun airosa eta lapurdi ontziak dira bakarrak AP atestazion dupes egupen baimena duten artisau bakarrak doni banez burun.